بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد في خلج حد درس جمزدن الله سبحانه وتعالى نتوفيق بلان بقول أنا دوام التركتور بس بس أول درس درمزد شريعتن يوزو قرغن طائفالر وبداتش طائفالر حقا دي قبلش يعني ممتنع ومبتدئ طائفالر حقا va ularni e, hukmlari haqida oldin gaplashgandek bo'ldik. Ulardan e, xavorijlarni qatl qilishlik joizmi yoki joiz emasmi? E, shu haqida gaplashgandik. Endi bugun mana shu shariatdan yuz o'girgan toifalarni qatl qilishlikni kayfiyati haqida gaplashamiz inshaalloh taala. Ibn Taymiy rahimahulloh mana shu haqida eng ko'p gapirgan ulamolardan deb aytdik. Chunki Ibn taymiya rahmaulloh e, shu paytda e, Damashqda yashagan paytida tatarlar e, bostirib kelgan paytida yashaganligi uchun o'sha yerda ko'p dalillarni Qur'on sunnatdan keltirgan. Bugungi kunimizda ham ko'p masalalar shu holatda tushganligi uchun Ibn taymiya rahmaullohni fatvosidan o'qib eshittiriladi ibn ibn taymiy rahmaulloh fatavol kubro kitoblarida aytiladiki e, toifa o'sha mumtani va e, ahlul bidat toifalarni qatl qilishlikni kayfiyati haqida gapiradilar Yaduna islam, islam. E, qatl qilishlikdan oldin islom shariatiga bo'ysunishlarga da'vat qilinadi Fa in demak ulardan agar bunga bo'ysunishadigan bo'linsa, ishonch hatto yoki ya'ni ishonch bir belgisi olinadi. ولم يكتفي منهم بمجرد الكلام كما فعل أبو بكر ممن قاتلهم بعد أن أذلهم ya'ni faqat kalimani o'zi yetmaydi deyapti. Chunki bunga chiqishlikka bir sabab bo'lganligi uchun ya'ni shariatdan yuz o'girib shariatga qarshi chiqqan toifani agar bo'ldi biz taslimmiz deyishlikni o'zi bilan kifoya qilmaydi abu bakr roziyallohuni qilgan ishiga ko'ra qilinadi abu bakr roziyallohu ularni o'sha e, zakotni berishlikni man qilgan kimsalarni ya'ni zakot bermaymiz degan kimsalarni nabiy sallallohu alayhi vasallam vafotidan keyin abu bakr roziyallohu ularni yengandan keyin aytdiki immal harbul mujalliya va immas salmal muhziya dedi abu bakr roziyallohu yo davomiy jangni tanlaysizlar yoki xor bo'luvchi taslimni tanlaysizlar deb aytdi ya'ni yo urushamiz yoki taslim bo'lsanglar ham xor holatda taslim bo'lasizlar dedi shunda e, aytdilarki ana xalifat rasululloh sallallohu alayhi vasallam men nabiy sallallohu alayhi vasallamni xalifasiman deb aytdi shunda ular aytishdiki biz bu davomiy jang degan gapingni-ku tushundik. E, xor holatda taslim bo'lishlik nima deganing bu? deyishdi Shunda e, sizlardan o'lganlarni, yo bizdan o'lganlarni jannatda deb aytasizlar va sizlardan qatl bo'lganlarni jahannamda deb aytasizlar. Ya'ni bundan ma'no kelib chiqyaptiki, biz shariatda deb urushdik sizlar botil narsa ustida urushdinglar degan ma'noni gapiryapti va e, ular bu narsalarni tan olishdi e, ibn taymiya rahimulloh aytadilarki mana shu tan oladigan bo'lsa mana shunday tanlagandan keyin e, ularni otlarini va silohlarini yig'ishtirib olinadi shunda ham abu bakr nima qildilar sizlarni otlaringni va silohlaringni yig'ishtirib olamiz hatto musulmonlarni xalifasi va mo'minlar bir qarorga kelmaguncha demak e, o'zi bir jamoatga qarshi chiqqan umuman katta bir jamoat bo'ladigan bo'lsa ularni yenggandan keyin e, bu ishonch xati olinib boshqa bo'lgandan keyin ham e, yana qayta harakatlanmaslik uchun ot silohlarni yig'ishtirib qo'yiladi ya'ni shuning uchun bir rahmdillikni o'rni bo'ladida Mana xavorijlarga masalan e, ba'zi holatlarda rahmdillik qilindi. Buni orqasidan nima bo'ldi? Qancha-qancha birodarlarni e, yo'llarda, ko'chalarda qatl qilib ketdi. Qancha-qancha e, yosh bolalarni madrasasiga bomba qo'yib portadi. Mana shu holatlarda rahm qilingan ularga asir olgandan keyin ki o'ldirmaylik boshqa. Lekin Nabiy sollallohu alayhi vasallam nima deganda? La in adraktahum la aqtulanna adin. agar ularga yetadigan bo'lsam ad qavmini qirgandek qirardim deb aytgandi nabiy sallallohu alayhi vasallam to'g'rimi lekin nabiy sallallohu alayhi vasallam qanday inson raufur rohim bandalar uchun eng rahmli kishi edi musulmonlar uchun eng rahmli kishi edi insonlar uchun ham umuman toif ahlidan nabiy sallallohu alayhi vasallam quvib chiqarishganda nima dedi jibril ey muhammad buyuring agar shu ikki tog'ga buyuriladi shu tog' orasiga olib yo'q qilib yuboramiz shu qavmni dedi nabiy sallallohu alayhi vasallam shu qon oqib turgan holatda nima dedi man bularni qirishlik uchun kelmaganda rahmat uchun olamdagi qo'ying tek qo'ying zora shularni e, avlodidan islomga xizmat qiladigan kishilar chiqsa dedi mana shunday rahmli zot lekin havorijlik xususida nima dedi ularni od qavmini qirgandek qirardim dedi shuning uchun e, insonni haligi bir rahmni o'rni bo'ladi shuning uchun amir bo'ladigan kishi halim bo'lsa yonida bir mutashaddid vaziri bo'lishi kerak yo o'zi amir qo'l bo'ladigan bo'lsa yonida bir halimroq vaziri bo'lishi kerak ya'ni yoki ikkalasini jamlagan inson bo'lsa yanada yaxshi lekin unday insonlar kam inson yo halim bo'ladi yo qo'l bo'ladida shuning uchun agar o'zi qo'l bo'ladigan bo'lsa vazirini yumshoq bir tabiatli qilib olishi kerak halimroq o'zi halim bo'ladigan bo'lsa qo'l inson ya'ni e, mo'tadil bo'lishi uchun Demak, o'sha paytda Abu Bakr roziyallohu ularni e, qurollari bilan otlarini tortib oldi. Nimaga yana qayta harakatlanmaslik uchun. E, yana shu kabi vojib bo'ladiki, e, ularga islom shariatini o'rgatadigan kishini qo'yib ketishlik. O'zi nima uchun chiqdi? Shariatga qarshi bir toifa shariatga qarshi bo'lib, masalan, bir xalifa turgan bo'lsa, yoki bir jihodiy jamoat bo'lib turgan bo'lsa, islomga xizmat qilayotgan mana shularni yo'q qilishlik uchun mm, Amerikani yoki Rossiyani kimnidir buyrug'i bilan bir jamoa bo'ladi yoki bir yer talashib, mm, bir yerlarimiz tortib olyapti degan ma'noda qarshi chiqishligi mumkin. Bu qarshi chiqishlikning asl sababi nima? Islom shariatini bilmaslik. Shuning uchun Ibn Taym rahmalloh aytyaptiki vojib bo'ladi ularga islom shariatini biladigan kishini qo'yib ketishlik. Ketganda ham shunday ketilmaydi. Islomni o'rgatadigan, dars qilib turadigan. E, shuning uchun e, ruhiy e, tayyor bo'lishlik bir boshqa narsada. Bugungi kunda masalan ko'p jamoatlarda yo boshqada kuzatasiz. Faqat masalan iqtisodiy yoki bir zohiriy tashkiliy ishlar bilan band bo'ladi, ammo jamoatidagi kishilarni qalbiy ishlarini boshqarishlik sal nima deydi, qalbiy ishlar bilan shug'ullanishlik kam kuzatiladi. Aslida insonlarning qalbi agar ularni qalbini zabt eta olasangiz boshqaruv oson bo'ladi shuning uchun ham insonlarning qalbi agar islomga yuzda yuz masalan bo'ysunib turadigan bo'lsa ularga bir tartib qilishlikni ham boshqa qilishlikni ham keragi yo'q to'g'ri tartib qilishi kerak ammo insonlar o'zidan bilib qilaveradi shuning uchun ularga islom shariatini o'rgatadigan kishini qo'yib ketishlik vojib bo'ladi va ular bilan birga namoz o'qiydigan e, va shu dars qilib turadigan kishini qo'yib ketishlik bo'ladi Э, agar ulardan э, o'sha ba'zi э, itoatkorlari bo'ladigan bo'lsa musulmonlarning jundlari ya'ni askarlarni orasida ishlatishligi mumkin va ularni bitta jamoa qilib qo'yilmaydi ya'ni bosh ko'tarib chiqqan bo'g'ot jamoani e, bitta qilib qo'yib bo'lmaydi biz hozir havorijlar yoki boshqa haqida gapirmayapmiz havorijlarni endi qatl qilishlik afzal agar tavba qilib tushunganlar bo'lsa qaytadigan bo'lsa qaytsin Ammo qaytmasdan o'jarlik qiladiganni qatl qilishi kerak. Lekin to'g'at bo'lib, ya'ni e, yuz o'girib bir narsalarni qo'zg'olon qilib chiqqan jamoat bo'ladigan bo'lsa, umarolarini e, bir chora ko'rishlik kerak, astoydil Ammo lekin qo'lidagi anosir, ya'ni shu yordamchilarini e, islom ta'limini berishlik kerak, o'rgatishlik kerak. Va ulardan itoatkorlari bo'ladigan bo'lsa, o'sha askariy sariyalarni orasiga qo'shiladi. ammo ularni bitta jamoa qilib qo'yilmaydi bitta jamoa qilsa yana fikri bir e, boshqa bo'lib yana qayta qo'zg'alishlik ehtimoli bo'lganligi uchun hop e, demak ularni silohlari e, otlari va boshqalari qolgan qishloqda qolganlarini hammasini yig'ishtirib yuboriladi ya'ni qurolsizlantirib faqat dars o'tiladi hatto o'zlari shu islom shariatiga to'liq bo'ysunmagungacha agar islom shariatiga Alloh va rasuliga buyrug'ini ijobat qilishmaydigan bo'lsa, ujarlik qiladigan bo'lsa, Ibn Taymiy rahimahulloh aytadilarki, وجب hatta yaltazimu يلتزموا islam الإسلام الظاهرة Va hada muttafaqun عليه bayna علماء muslimin. demak agar bo'ysunishmaydigan bo'lsa zohir islom shariatiga to'liq bo'ysunmagunlargacha ularni qatl qilishlik vojib bo'ladi mana bu masala E, musulmon ulamolar o'rtasidagi ittifoq bo'lgan masaladir. Demak, bu qovulni Ibn taymi rahmohulloh mm, Fataul Kubroda keltirdi. Demak, endi mana bu e, bosh ko'tarib chiqqan toifani agar jang qiladigan bo'lsa, hamma yer ma'lumotli yetkazilgan bo'lsa, e, islom da'vatlari bo'lib turgan jihod bo'lib turgan holatda ham qarshi chiqadigan bo'lsa, e, amirlari riddaga tushadi. Aksar holatda musulmonlarga qarshi urushadigan bo'lsa, ammo ularning qo'lidagi, qo'l ostidagi kishilarda e, ixtilof bor. Qo'l ostidagi kishilarda ixtilof bor. Ularga ma'lumot yetib borganmi, yetib bormaganmi? Ammo lekin mana shu amirlar bilan yurgan 6 yildan beri masalan xizmat qilib yurganlar. E, o'sha Amerikaga, Rossiyaga xizmat qilib yurib, zohirdan musulmon ko'rinishda namoz o'qishi mumkin boshqa lekin e, navoqizil islomda islomdan chiqaradigan amallar bor e, musulmonlarni ziddiga kofirlarga yordam berish bu ulamolar ijmosi bilan ridda ammo mana shu holatda e, umarolarga yordam berib yurgan amirlarga yordam berib yurgan mana shu toifalarni mana shunday jamoatlarni shom diyorida ham masalan ko'p edi bunday jamoatlar boshida ishi boshida o'zi bu oddiy bir e, diniy bir e, nima bo'lmagan jihod bo'lmagan oddiy bir qo'zg'olon bo'lgan haq huquqlarni talab qilishlik uchun alloh subhana taoloni nimasi bilan bu jihodga aylanib ketdi va jihodga aylanib ketdida bundan ko'plab toifalar chiqdi kimdirlar akasi yo ukasi o'lgani uchun jang qilib chiqdi e, kimdirlar fisabilla jang qildi kimdirlar o'sha yollanma bo'ldi ya'ni jangni alangalatishlik uchun xizmat qilib yurgan toifalar Ammo bu yerga qoida kelib jafhatun Nusra o'zini faoliyatini boshlagandan keyin hmm, hamma narsani basharasi ochilishligini boshladi. Ya'ni yer uchun akasi va ukasi shahid bo'lib ketganligi uchun jang qilib yurganlar bilinib qoldi. Keyinchalik vaqt o'tib o'tirib oldi. Ya'ni haligi bizda ham bo'ladi-yu, Ramazonning boshida ibodatlarni chiroyli qilib boshlagan kishilar Ramazon oxirida ko'rinmay qoladi. Nimaga? Chunki bu yerda e, iymon bilan chiqilmagan. Bu yerda bir kishi bir-biriga qiziqib boshqa qilib boshlagan. Ammo iymon bilan boshlagan kishilar Ramazonning oxirida ham. Shuning uchun Ramazonning boshida to'addiy bo'lib, boshqa bo'lib yurgandan va oxirida suskash bo'lgandan ko'ra boshida sal e, suskashroq bo'lib, oxirgi 10 kunligi, ya'ni oxirgi afzal 10 kunligida Laylatul Qadr ham shunda. Shunda ibodatda jiddiy jahd qilgan kishi afzal bo'ladi. Yani shu kabi jihatni boshida ham nashidalarga yo boshqalarga berilib e, bir hissiyotlarga berilib chiqqan bilan haqiqiy iymon bilan Alloh subhanahu taolo ya'ni Alloh va Rasulining kalimasini e, Alloh subhanahu taoloni kalimasini oliy qilishlik uchun chiqqanini farqi bo'lib qoladi. Yani e, bugun kelib hozir masalan ichki bilan qilishlik uchun avval ozgina tashqaridagi jihodiy faoliyatlar to'xtab qoldi masalan nizomga asadga qarshi jang qilishlik lekin bo'lib turibdi ammo ichki tartibni to'g'irlashlik bilan ovora bo'lib qolgan holatda mm, ko'p toifalar o'tirib oldi o'tirib olganligini sababi yo johilligidan yoki eh, boshida iymon bilan chiqilmagan eh, demak eh, mana shu amirlarga xizmat qilib yurganlarni uzri yo'q amir bilan birga amir chunki hamma narsani bilib turib jang qilyapti va amirni vazirlari bor olti yil yetti yildan beri bilan birga yurgan kerak bo'lsa Amerikani, Turkiyani nimalari bilan, istixborotlar bilan ko'rishib yurgan. Va uni ostidagi xizmat qilib yurgan ularga. Chunki inson o'zi qilayotgan ishini unga aql berilgan Alloh subhanahu taolo hayvondan farqli. O'ylab ko'rishlik kerak. Bu ish yo'l to'g'rimi, to'g'ri emasmi? Agar shu aql yurgizmagan bo'lsa, unga uzr bo'lmaydi. Ammo ba'zi bir ta'vil bilan chiqqan kishilar bo'ladi. Masalan, yerini himoya qilamiz faqat. E, bular bostirib kelyapti bizga degan e, nima deydi ularga ma'lumot yetkazilgan bo'lsa tushunmay chiqqan bo'lishi mumkin qatl jang qilishda jang qilib qatl bo'lib ketaveradi nima niyat ustida bo'lsa shu niyat ustida qiyomat kuni tirilaveradi ammo ularga jang qilishlik e, kerak bo'lib qoladi chunki biz avvalam darslarimizda aytyapmiz e, islom hamma yerni buzib insonlarni qatl qilishlikni xohlamaydi islom ikkita zarar kelib qolsa bittasini tanlaydi iloji yo'q bularni tanlamasa bular shu yerda jihod qilib turgan faoliyat jihod jihodiy faoliyatini olib borib turgan jamoat yo'q qilib demokratiyani o'rnatgandan ko'ra ularni yo'q qilib tinchitgani yaxshida chunki e, islom maqosidi shariya deydi shariatni maqsadlaridan bittasi mm, dinni saqlab qolishlik kerakda demak e, bu yerda e, yana bir sarlavha bor ekan shariatdan yuz o'girgan toifani fardlarini hukmi ya'ni shariatdan yuz o'girgan toifani har bir shaxsini hukmi qanday bo'ladi ibn taymi rahmaulloh aytadilarki agar e, mana bu e, agar mana bu jang qilib turgan jinoyatchilar jamoa bo'ladigan bo'lsa agar ulardan bittasi yo'l boshlovchi bo'ladigan bo'lsa e, ya'ni jang uchun yo'l boshlovchi bo'ladigan bo'lsa va un qolganlari va e, baquna lahu a'wan unga qolganlar yordamchi bo'ladigan bo'lsa e, ular haqida ikkita so'z bor annahu yuqtal mubashir faqat faqatgina yo'l boshlovchi o'ldiriladi degan qovul bor ikkinchisi jumhur qovli lekin e, barchasi o'ldiriladi deydi agar ular 100 kishi bo'ladigan bo'lsa ham barchasi o'ldiriladi deb aytadi. Ya'ni bu holatda nima deydi? Ularni boshlovchisi bilan yordamchisi bir xil bo'ladi. Ya'ni bu xulofay roshidlarning hayotida ham ko'rsatgan, ko'ringan e, Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu qatala e, Rabiatul Muharibin. Demak, e, jang qiluvchilarning Robiyasini o'ldirdi. Robiya va nazr allazi yajlisu ala makan ala ينظر منهم لهم من يجي u robiya shuki bir tepalikka o'tirib olib ularga kim kelayotganini aytib beradigan kimsa shuni qarab beradigan kimsa chunki yo'l boshlovchi mana shu qo'lidagi kishilar bilan quvvatlanadi agar qo'lidagi kishilar bo'lmasa u jinoyatchi hech kim emasda Demak, qo'l ostidagilar mana shuni jinoyat uchun yordam beraveribdi. E, chunki insonning aqli bor-ku, o'ylab ko'rishlik kerak, nima ish qilib yuribdi. Mana shu paytda to'qnash kelingan paytida boshlovchisi ham, uni qo'l ostidagilar ham bir xil bo'ladi. Qatilda. E, chunki e, musulmonlar jamoasida ham ko'rinadiki, agar toifani ba'zisi jamoani ba'zisi nusratga erishib, ba'zisi ya'ni kutib o'tirgan bo'lsa, ularni nusratga erishishligini ularga yordam berishlik uchun ular savobda ham e, bir xil bo'ladi va shu kabi jinoyatchilar ham ba'zilari mana shu ishni qilib yuribdi ba'zilari fikr beradi ba'zilari uni bajarib beradigan bo'lsa e, iqobda ya'ni azoblanishlikda ham bir xil bo'ladi chunki nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki al muslimuna tatakaffaru dimahum va yas'a bi wa hum yadun ala man siwahum wa ويرد متسريهم mm, ala قاعدهم Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar musulmonlarning qoni hammasi bir xil. Hamma musulmonning qoni bir xil. Boy, qora, oq, e, o'zbek, qirg'iz, tojik hammasiniki bir xil, suriylik. Hmm. Chunki musulmonlarning yeri o'zi bitta yer manzilatida bo'ladi aslida. Xilofat yiqilgandan keyin insonlarni e, kofirlar musulmon nimalarini, davlatlarini bo'lib-bo'lib tashladi, shu musulmon davlatlarni ham bo'lib-bo'lib tashlagan. masalan Arabiston taraflarini ham o'zi bo'lib tashlagan. Mavr nahri tarafdagilarni bo'lib tashlagan. Bu taraf bilan Rossiya shug'ullandi. Hmm. Arab davlatlari bilan Amerika, Fransiya o'sha kabi davlatlar shug'ullandi. Va ular har biri o'zini yeri uchun yashaydigan bo'lib qoldi. o'zini davlati uchun, bayrog'i uchun yashaydigan bo'lib qoldi. Shuning uchun aytadiki, masalan, nimaga o'zimizni muslimalarni qutqarmaysizlar-da, ularni qutqarasizlar. Hammasi bir xil musulmon. Qayerda imkon bo'lsa, shu yerda jang qilinadi. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytibdi: musulmonlarning qoni bir xildir va ularning eng quyisi ham e, eng quyisini omonligi ham nufuzli bo'ladi. Ya'ni kim biz tarafimizdan biror yerga omonlik berib qo'yadigan bo'lsa, omonligi o'taveradi. Va ular o'zidan qarshi bo'lgan kimsalarga bitta qo'ldir. Ya'ni bitta jasaddir. Va ularni sariyasi o'zi sariya agar g'anima oladigan bo'lsa, o'zini qoidiga, ya'ni jeyshiga e, qaytaradi. Mana shu narsa, ya'ni musulmonlarning jamoasi e, agar sariya jo'natadigan bo'lsa, sariya agar g'anima olib keladigan bo'lsa, musulmonlar jamoasiga qaytaradi. Chunki e, sariya qurol-yarog'ini, oziq-ovqatini, oilasiga berilgan ta'minot hammasini kim qiladi? Jamoat, musulmonlar jamoat qiladi. E, va musulmonlar jamoati ham sariyaga o'zini ulushini berishi kerak. Nimaga? Musulmonlar jamoati quvvat quvvatlantirishligiga kim sababchi bo'lib turibdi? Sariya sababchi bo'libdi. E, Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan ham mm, naql qilinadi, agar Nabiy sollallohu alayhi vasallam e, jangni boshida Sariya jo'natadigan bo'lsa, ularga e, <clears throat> dan birini berardi. Ya'ni 5 dan birini olib tashlagandan keyin g'animadan dan birini berardi. Agar Sariya jangdan keyin borib keladigan bo'lsa, 3 dan birini berardi. Matematikani o'qiganlar biladi. 1 birdan ko'ra uchdan biri katta ya'ni 3 dan 1 qismi bitta narsani 3 ga bo'lsangiz kattami yoki 4 ga bo'lsangiz kattami 3 ga bo'lingan qism katta bo'ladi demak 3 dan 1 berardi nabiy sallam e, nimaga mashaqqatiga qarab chunki sariya jangdan <clears throat> oldin ketadigan bo'lsa hali jang boshlanmadi hali hech kim charchagani yo'q borib kofirni chekirib g'animat qilib chiqadigan bo'lsa to'rtdan bir beriladi ammo qo'shin ketyapti jang tugadi va charchab qoldi ular mana shu paytda ham charchagan qo'shindan ichidan bittasi chiqib g'animat qilib kelamiz desa ularga uchdan biri beriladi qolganlari musulmon jamoasiga tarqatiladi buni badr kunida ham ko'rishligimiz mumkin nabiy sallallohu alayhi vasallam talha bilan zubayrga ajratganliklari kabi demak toifani afrodlari yordam beruvchilari demak toifani boshliqlari bilan hukmi bir xil ketadi qatlda chunki ularni ba'zisi ba'zisiga yordam berganligi uchun endi e, shariatdan yuz o'girgan toifani e, asr olishlik e, ularga jarohat yetkazishlik haqida sarlavha bor bu ham ibn taymi rahmaullohni fatvolaridan o'qib beriladi oldingi o'qigan nimamiz ibn taymi rahmaullohni fatvol kubro kitobidan o'qidik Ibn Taymiy rahmatulloh aytadiki, xavorijlar va zakotni imkon qiluvchilar riboni harom sanamaydigan toifalar kabi toifalarga qarshi urushlik ular islomga to'liq kirmagunigacha bo'ladi. Ana shu kabi shariatdan yuz o'giruvchi toifalarni asirlarni o'ldirish o'ldirishga, orqalaridan quvib yetishlikka yoki e, jarohatlilarni qatl qilishlikka shubha yo'qdir. Agar xavorij va shu kabi toifalar ma'lum bir shaharlarda yashasa musulmonlarga dinni barchasi Allohniki bo'lmagungacha jang qilishligi vojib bo'ladi. E Shu yerda bir masala bor. Ibn Taymiy rahimahulloh aytibdilarki, ularni asrlarini o'ldirishlikka e, shubha yo'q. Albatta bunda ixtilof bor. Ba'zi ulamolar agar e, Mintani toifasining asrlari ba'zi holatda qatl qilinmaydi deydi agar ular tushunib yetadigan bo'lsa orqalaridan quvib yetishlikka deyilganda agar ular mana shu shariatga to'liq kirmaymiz deb ya'ni qochib qochib jang qilayotgan bo'lsa hozir bu shahardan u shaharga o'tib u shahardan bu shaharga o'tib jang qiladigan bo'lsa ularni orqasidan quvib yetish jaroh qatl qilinadi yoki jarohatlanganlar agar e, shunda ham qaytmaydigan bo'lsa qatl qilinadi ammo ular o'zi shariatga bo'ysunadigan bo'lsa demak ibn taym rahmalloh boshida aytib o'tib ketdi agar ular dedi o'sha dinga to'liq kirmagungacha qaytmagungacha jang qilinadi mana shu holatlarda ham ular e, alloh subhanahu taoloning shariatiga to'liq bo'ysunmagungacha qatl qilinadi agar bo'ysunadigan bo'lsa ular tegilmaydi hop shariatdan yuz o'girgan toifa bilan johilligi yoki majburligi sababli chiqqan kishini hukmi e, ibn tami rahimaullohdan o'sha tatarlarga qarshi e, jang qilishdan yuz o'giruvchi kishilar haqida so'ralindi. Bu e, majmul keladi. Ya'ni birlar ba'zilar aytdiki, tatarlar o'zlarini islomga nisbat berishadi, lekin ular islom shariatini ba'zisi inkor qilishligi e, bilishadi. Ya'ni oralarida ba'zilar majburan chiqqanlari bor dedi, deb so'raladi. Shunda Ibn Taymiyy rahmonalloh aytdilarki, ularni o'ldirishda kim agar shubha qiladigan bo'lsa, u islom dinidagi insonlarning eng johil ekan dedi. Chunki musulmonlar ittifoq bilan ularni ichida majburan chiqqan odam bo'lsa-yu, lekin jang qilsa, ularga qarshi urush vojib bo'ladi. Biz bir narsani bilib olaylikda, mm, jang qilishlik bilan e, jang qilishlik degani albatta uni takfir qilishlik degani emas. Ba'zi bir insonlar bor, agar jang qilinayotgan toifa bo'lsa, albatta takfir qilishlik kerak deb aytadi. Yo'q. Ba'zi holatda faqat kofir bo'lganligi uchun jang qilinmaydi ba'zi holatda ularni zarari katta bo'lganligi uchun ham jang qilinadi bir toifaga biz avval ham aytdik islom shariatida mm, maslaha mafsada ya'ni foyda zarar degan narsa bor bu siyosat shariat o'qigan katta olimlar hukm chiqaradi albatta bu janglarga ya'ni o'z uz o'zidan e, o'zimiz kallamiz bilan bir toifa jamlanib olib sho'ro qilib urushib ketmaymiz albatta bunga olimlar qaror chiqaradi chunki bu yerda o'zini musulmon sanaganlarni qatl qilishib turibdi. Kofir bilan farqi bor buni. Kofir bilan jang qilishlikni farqi bor. Mana shu holatda e, ulamolarning fatvosi beriladi, foyda zararga qarab. Agar ularni zarari katta bo'lib ketayotgan bo'lsa, iloji yo'q, jang qilinadi. Jangdan boshqa yo'li bo'lmasa. Shuning uchun ular bilan majburan chiqqan bo'ladigan bo'lsa ham, bizga qarab qilich ko'tarib yoki avtomat ko'tarib kelayotgan bo'lsa, iloji yo'q, uni qatl qilinadi. E, shunda mm, rahimahulloh aytdilarki ularni o'ldirishda demak kim shubha qiladigan bo'lsa insonlik e, islomdagi insonlar eng johil ekan dedi chunki bu narsaga dalil bor badr kuni abbos roziyallohu asar tushdi shunda u kishi ey rasululloh men majburan chiqdim dedi nabiy alayhi nima dedi zohiruka alayna va botinuka lillah. Zohiring bizga, botining ollohga dedi Mana shu kabi jangda majburan chiqqan bo'lsa musulmonlarga qarshi qatl qilingan paytida zohiri bizga, zohir nima? Qatl jang qilgan kelyapti, qatl qilinadi. Hukmi nima niyat ustida ketgan bo'lsa, shuni ustida tiriladi. Hukmi demak u Allohga. Ammo biz aytdik, kattalari aql bilib turganlari, necha yillar xizmat qilib yurganlari ridaga tushadi. Ammo undan tashqari biz har bittasini takfir qilib chiqishligimiz majburiy emas bizga. Bizga nima buyurildi? Shu islom shariatidagi qarshi chiqqan toifani qatl qilishlik. Qatl qilinadi bizga qarshi chiqqanligi uchun. Chunki biz uni qatl qilmasak, u bizni qatl qiladi. Biz nima islom shariatini oliy qilamiz deb yuribmiz. U qatl qilib, u demokratiyani o'rnatganidan ko'ra biz uni qatl qilganimiz yaxshida endi johil bo'lib bir tavillar bilan chiqqan bo'lsa, nima niyat ustida ketgan bo'lsa, shu niyat ustida tiriladi. Agar kofirlarning qo'shini musulmon asirlar bilan himoyalangan bo'ladigan bo'lsa, kofirlarga qarshi urushmaslik musulmonlarga zarar olib keladigan bo'lsa, ularga qarshi kurashish ularni huzuridagi himoyalangan musulmonlarni o'ldirishlikka olib borsa ham jang qilinadi. Tushunyapsizmi? biz tatarus masalasida o'tgan edik, kofirlar agar o'zini qo'l ostidagi Э, asir bo'lgan musulmonlarni э, asir qilib qalqon qilib oladigan bo'lsa, ularni qatl qilinadi. Nimaga? Mana shu orqali kofirlarni o'ldirishlikka boshqa chora yo'q. Boshqa chora yo'q. Bo'lmasa kofirlar musulmonlarga zarar olib keladi. Bu paytda qatl qilinadi. E, qalqon bo'lgan musulmonlar o'ldirilsa shahid bo'ladi. Demak, vojib bo'lgan jihod o'ldirilsa shahid bo'ladigan kishilarni deb tark qilinmaydi. tushunyapmiz Vojib bo'lgan jihod ya'ni vojib bo'lgan farz bo'lgan jihod o'ldirilishi o'ldirilsa shahid bo'lib ketadigan kishini deb tark qilinmaydi ya'ni qalqon bo'lgan musulmonlar qatl bo'lsa shahid bo'ladi va uni orqasidan kofirlarga yetiladi musulmonlar o'zini niyatini ustida ketadi musulmonlar va kofirlar o'rtasidagi qarshi jangda musulmonlardan e, qatl qilinganlar shahid bo'ladi shu kabi aslida uni o'ldirishga haqli bo'lmagan kishi islom foydasi uchun o'ldirilsa shahid bo'ladi. Tushunyapmiz? E, Buxoriy va Muslimda e, Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadis bor. Hammamizga ma'lum, Nabiy sallallohu alayhi vasallam nima dedi? Bu uyga insonlardan bo'lgan bitta qo'shin g'azot qiladi. Ha? Ular bitta cho'l yerda bo'lib turgan paytda ularni yer yutadi dedi. Shunda Oysha onamiz nima dedi? Ey Rasululloh, agar ular ichida majburiy kishilar bo'lsa hammi dedi. Shunda ha, ular niyatlari suvda tiriladi dedi. Demak, agar musulmonlarga qarshi jang qiladigan qo'shinga ularda majbur bo'lgan kishilar bo'lishiga qaramasdan Alloh azobini tushiradigan bo'lsa, endi Alloh o'zi azoblaydigan yoki mu'minlarning qo'li bilan azoblaydigan azobga nima deysiz? Tushunyapsizmi? Demak, musulmonlarga qarshi jang qiladigan qo'shinga ularning ichida majbur bo'lib chiqqanlar ham shunga qaramasdan alloh subhana taolo ularni ajratib o'tirmayapti azobini umumiy tushiryapti endi olloh o'zi azoblayotgan ya'ni mo'minlarni qo'li bilan azoblaydigan kishi haqida nima deysiz ee, alloh subhana taoloni bu yerda bir so'zi bor قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدنا فتربصوا إنا معكم متربصون Ey Muhammad alayhissalom ayting deyapti Alloh subhanahu taolo. Sizlar biz uchun faqat ikkita yaxshilik. Yo shahid bo'lishlik yoki g'alaba bo'lishlik, ha? Dan birini kutyapsizlar. Mana shu ikkalasidan bittasini kutyapsizlar. Biz esa sizlar uchun Allohni sizlarga o'z dargohidan yoki bizni qo'limiz bilan bitta azob yetkazishini kutyapmiz. Bas sizlar ham kutaveringlar, biz ham kutaveramiz. Demak, Alloh bandalarini ba'zilarini ba'zilari bilan azoblashligi mumkin ekan. Biz ularni ichida majburan chiqqan kishilarni bilmaymiz endi masalan. Ularni ajratishlikka ham qodir emasmizda. Agar ularni Allohning amri bilan o'ldiradigan bo'lsak, bu ishda biz uzrli bo'lamiz va ajrlangan bo'lamiz. Ularni safidagilar bo'lsa, niyat ustida ketadi. Kim ular bilan ilojsiz, majburiy holatda chiqqan bo'lsa, qiyomat kuni nima niyat ustida bo'lsa, shu niyat ustida tiriladi. musulmon kishini e, dinini qoyim qilish uchun o'ldirilishi musulmon askarlarini o'ldirgan kishini o'ldirishdan ko'ra afzal bo'lmaydi. Tushunyapmiz? Musulmon kishini dinini qoyim qilish uchun o'ldirilishi musulmon askarlarini o'ldirgan kishini o'ldirishdan ko'ra afzal bo'lmaydi. Endi e, bog'iylar shariatdan yuz o'giruvchi va xavorijlarni qatl qilish orasidagi farq. Bu yerda e, farq bor. Bog'iy shariatdan yuz o'giruvchi va havorijlarni qatl qilishlikni orasida farqlar bor. Ibn tami rahmalloh aytadiki, tatarlar ma'lum bir sababga ko'ra e, hukumatga qarshi chiquvchi toifadan emas. Aslida ularda ruxsat etilgan yoki odatda xato qilish mumkin bo'lgan hujjat yo'q. Ya'ni tatarlar o'zi nima edi? E, Biz islomdamiz deb turib, yasiq degan bir kitobni tuzib olib, Kerak bo'lsa Chingizxonni Nabiy sollallohu alayhi vasallamday deyishardi. Shunday qilib musulmonlar davlatini olishmoqchi edi. Demak, ularda bu uzr uzr berilishiga bir imkon bo'lishi kerak edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam bilan bir kishini teng qilishlik bu uzr emas-ku. Ammo havorijlarda e, boshqa sabab bor. Ular havorijlar, ribon halol sanaydigan toifalar yoki shunga o'xshash toifalar kabi e, islom shariatidan chiqsa, o'ldirishlik joiz bo'ladi agar ya'ni bo'g'otlar bo'g'ot degani e, o'sha qo'zg'olon qilib chiqqan bir toifa e, yana ibn tayim rahmalloh aytadiki bilginki ba'zi imom ahmad shofiy va abu hanifani izdoshlari bo'lgan fiqshunoslar havorijlarni yoki zakotni inkor qilgan kishilarni o'ldirishni hokimga qarshi bosh ko'targan bog'ot e, kishilarni o'ldirish kabi deb biladi va hamda Siffin, Jamal janglarini mana shu sinfdan deb sanaydi. Bu so'z mo'tabar imomlarning so'ziga umuman teskari bo'lgan so'zdir. Yani e, bu, bu kim? Malik, Imom Ahmad, Abu Hanifa va boshqa salaflar e, hujjatlariga, qolaversa Nabiy sollallohu alayhi vasallam sobit bo'lgan sunnatlarga ham xilofdir. Demak, bu yerda e, Ibn Taymiy rahmaulloh havorijlar yoki zakotni inkor qiladigan kishilar bilan hokimga qarshi chiqqan bag'otlar orasini ajratyapti. Har xil ta'bir bo'ladi. Agar hokimga qarshi chiqqan kishilar hokimga qarshi jang qiladigan bo'lsa, musulmonlar jamoasi parchalanib, undan katta zarar keladigan bo'lsa, biz hokimga hokim agar jinoyatchi bo'lsa ham e, riddaga tushmagan bo'lsa, unga qarshi yordam bermaymiz. Ammo hokim riddaga tushgan bo'lsa, uni tushib tashlashlik musulmonlar jamoasi uchun vojib bo'ladi. Ammo u riddaga tushmagan bo'lsa, va unga adolat qildi bir toifa jang qilib chiqadigan bo'lsa va u hokimni qatl qilinib uni orqasidan musulmonlarda parokandalik bo'ladigan bo'lsa unga yordam bermaymiz balki bag'otlarga qarshi jang qilamiz musulmonlar xalifasi bilan turib chunki musulmonlarga bosh turishligi vojibda xalifa turishligi kerak xalifa bo'lib turgan bo'lsa bog'otlarga qarshi jang qilinadi garchi ular adolat qil deb chiqqan bo'lsa ham ammo ularni ayollari asir olinib mollari halol sanalmaydida buni e, o'sha havorijlar bilan zakotni inkor qilib chiqqanlar farqi bor zakotni inkor qilib chiqqan kishilar islom shariatidan bo'lgan bitta ustunni inkor qilib chiqyapti alloh subhan taolo farz qilgan narsani inkor qilib chiqyapti hop shariatdan yuz o'giruvchi toifani qatl qilish ular kofir ekanligini anglatmaydi Ya'ni takfir va o'ldirish bir-birini lozim tutadigan narsa emas. Yuqorida ham aytdik, biz bir kishini qatl qilamiz degani takfir qildik degani emas. Shariatda yuz toifaga uni qilgan ishiga qarab hukm qilinadi. Agar bu toifa uni tark qilish kufr bo'ladigan ishdan yuz o'girsa, u kofir toifaga aylanadi. Toifani shaxslari e, shaxslariga takfir shartlarini topilishligi kerak. va e, takfir qilishdan to'suvchi to'siqlarni olib tashlansa, keyin kofirga chiqadilar. U toifa kofir bo'lmagan bo'lsa ham, agar kichik kufrda bo'lgan narsadan yuz o'giradigan bo'lsa, jang qilinadi. Masalan, e, ba'zi ulamolar aytadi, hatto misvokni inkor qilib chiqsa ham jang qilinadi deb aytadi bir toifaga. Misvok yo'q, dindan emas deb chiqadigan bo'lsa ham. Demak, bizga bitta narsani yaxshilab tushunib olaylik. E, shariatdan yuz o'girgan toifani qatl qilishlik uni ishiga qarab bo'ladi ba'zi bir shariatdan yuz o'giradigan toifalar umuman e, shariatda kufr bo'lgan narsani olib chiqadi demak u bilan kofir bo'ladi toifa umumiy holatda ammo shaxslarga keladigan bo'lsachi desa shaxslarga qaraladi takfiri shartlari bor takfirni qilishlikdan to'sadigan narsalarni olib mavoni deydi shu takfir va mavaniu deydi takfir shartlari va mavonilari bor takfir qilishlikdan to'sib turadi mana shu narsalar olib tashlansa keyin uni takfir qilinadi biz bitta narsani bilib olaylik shaxsni takfir qilishlik juda nozik masala bunga ibn taymiya imom ahmad bilan to'xtab qolgan hatto jahmiyalarni ba'zisi kelib ibn taymiyadan shuni shunday bo'lsa nima deysan desa agar man siz aytayotgan sizlar aytayotgan gapni aytadigan bo'lsam kofir bo'laman deb aytadi ya'ni san shu gapni aytganing uchun kofirsan demayapti ibn taymiya rahmaulloh mana shu gapni man aytadigan bo'lsam kofir bo'laman demak juda e, shoshqaloqlik bo'lmaganda takfir masalasida mm, xuddi havorijlarga o'xshab ishi boshidayoq takfirga o'tilmagan musulmonlar jamoasi e, ahli sunna musulmonlarni yaxshi ko'radi va ular uchun yaxshilikni xohlaydi salomatni xohlaydi va uzr berishlikni qarab ko'radi ularga xavorijlik o'xshab shubhala bilan yoki e, zanjir qilib bir biriga kofir takfir berib ketmaydi takfir ochiq narsa bo'ladigan bo'lsa ochiq bayon bo'lib tursa va islom shariatida bu chiqsa kofir bo'ladim mana shu ish bilan degan ochiq ya'ni kufr qiladigan bo'lsa balog'atga yetgan bo'lsa aqli bo'ladigan bo'lsa ish qasd qilib qiladigan bo'lsa shunday narsa shartlari bor shunda keyin takfir qilishlik mumkin Yani boshqa holatlarda musulmonlarni biz yaxshi ko'ramiz. Biz ularga yaxshilikni xohlaymiz. Kim bo'lsa riddaga tushishligini xohlamaymiz biz aslida. Xo'p, vaqtimiz o'zi tugab qoldi. Inshaalloh e, keyingi darsdan yana davom ettiramiz. Keyingi darsimizda inshaalloh toifa 10 bitta shaxsi o'rtasidagi farq haqida gapirishamiz.